Jā, tieši tā. Droši vien daudziem jau ir priekšstats, ko tad baznīca māca un ko saka par ģimenes dzīvi, uh, šodien turpināsim un varbūt tās eh, tā nosaucot eh, šīs dienas eh, tematiku dažādi um, aspekti, ģimenes dzīves aspekti, par kuriem baznīca izsakas. Nu, piemēram, mēs dzimumu identitāti, šķirtās laulības un um, ja, iespējams, kad arī paspēsim uh, jautājumu, kas skar arī uh, homoseksualitāti. Arī par tādām lietām, faktiskām laulībām un visādām tādām lietām baznīca sociālā mācība runā, un mēs centīsimies tad eh, šodien rīt eh, šīs tematikas apskatīt no baznīca sociālās mācības eh, skatu punkta. Ja, ja tu vēlies iesaistīties, tad tu to vari kā parasti arī darīt, sūtot īziņas vai zvanot ēterā uz studiju. Atgādināšu telefonu numurus tiem, kas vēlētos iesaistīties un vai nu uzdot jautājumus, vai varbūt es varu pastāstīt par savām pieredzēm, kā jūs izdzīvojat, piedzīvojat šo baznīcas mācību, kas ir iespējams tas izaicinošākais, bet arī kur jūs smeļaties gudrību un spēku ar šo savu ticību, tad izdzīvot, saskaroties varbūt tās, ir tīpaši šobrīd runājot par ģimenes uh, tematiku ar šiem, šiem izaicinājumiem, teiksim tā. Telefonu numuri īziņas 266 77 272, bet zvaniem 679 69 131. Bet pirms sākam šo dienas kateheizi, gribu arī atgādināt, kad Radio Marija ir eh, radio, kurš var strādāt pateicoties jūsu ziedojumiem, jo esam nekomerciāla radiostacija, kas nozīmē, ka mums nav citu ienākumu avotu kā tikai jūsu eh, finansiāls atbalsts ziedojumu, ziedojumu formā. Uh, Šobrīd šomēnes mums ir vajadzīgi 26 tūkstoši eiro, lai sektu visus izdevumus un arī veiktu uzlabojumus gan tehniskus, gan attīstībai uz attīstību vērstus <clears throat> pasākumus. Tā kā, ja tu mani dzirdi un vari atbalstīt, vēl neesi to darījis šomēnes un vari mūs atbalstīt, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un izvēlēs sev labāko veidu, kā noziedot, ir ļoti dažādi, gan skaidrs naudas ziedojumi, gan bankas pārskaitījumi, gan PayPal poga, ir arī ziedojumi tālrunis, kas ir 9 0 0 0 6 7 6 9, zvanot pa šo numuru tu ziedo 4,27 centus, 9 000 6769. Milzīgs, milzīgs paldies par jūsu dāsnu atbalstu līdz šim, bet vēl pietrūkst, ja vari atbalstīt, lūdzu, lūdzu atbalsti. Bet tagad jau ķeroties šīs dienas tematikai klāt un runājot par ģimeni, īpaši baznīcas sociālās mācības kontekstā, jo, nu kā jau uh, Droši vien lielākā daļa noprot, lasam baznīcas sociālās mācības kompendiju, un šī tematika ir viena liela nodaļa arī baznīcas sociālajā mācībā, tādēļ mēs to arī apskatam. Un eh, šīs dienas tēmas, kā jau es eh, pieteicu, ir, eh, ir tādas ļoti, manuprāt, būtiskas, svarīgas tematikas, uh, Um, bet arī nevieglas. Es domāju, vismaz daļai uh, sabiedrības, arī daļai ticīgo cilvēku nebūtu netik vienkārši un viegli izprotam, dažādi iemesli dēļ, protams, dažādi iemesli dēļ. Bet jā, uh, tātad uh, tikai atgādināšu, pagājušajā nedēļā mēs lasījām un pārdomājām uh, Eh, tādus pamatus par eh, ģimeni un eh, ģimenes tādu, kā šeit šī nodeļa nosaukta, ģimenes sociālā subjektivitāte par mīlestības un personu kopienu veidošanos, uzsvarot to, kad mīlestība ir pamatu pamats. Tas ir, uz kā mēs būvējam visas attiecības un vēl jo vairāk tieši arī laulāto uh, attiecības, tātad ģimenes dzīve tiek būvēta uz mīlestības, kā šeit tikai arī teikts, cilvēks ir radīts, lai mīlētu, un bez mīlestības nevar dzīvot. Tas ir tas pamatu pamats. Bet, protams, tas, kā šī mīlestība tiek izprasta, kā arī tā tiek piedzīvota, dažādi uh, teiksim tā, bērn, bērnības ievainojumi un dažādas citas likstas dzīves gaitā, ar kurām saskaramies, varbūt tās arī liek mums skatīties uz, uz šo mīlestību un arī uz ģimenes dzīvi, um, nu, cik tādāk dažādāk, uh, varbūt tās ir pazaudēja tādu um, izpratni un orientieru uz ģimenes dzīve, un tādai, manuprāt, ir svarīgi arī ieklausīties baznīcas mācībā, kur tiek uzsvērti aspekti un uh, un, un lietas, ka, kur tiek atkārtotas, varbūt tās, es atļaušos teikt arī tā patiesības, kuras nav tā vienkārši pakļautas eh, mainīgajām dzīves vai eh, emociju uzplūdiem. Un kādas tad ir šīs eh, patiesības, ko baznīca aicina pārdomāt un ņemt vērā runājot un veidojot varbūt tās sabiedrību un, un arī veidojot uh, sabiedrības šo pamatšūnu, kas ir ģimene. Tātad uh, šodien uh, risinot tematiku par uh, visām tām uh, teorijām, kuras dzimuma identitāti uzskata tikai par kaut ko tādu, ko nosaka kultūra vai sabiedrība un kas ir atkarīga no kopienas un individa miedarbības un uh, neņem vērā personu seksuālo identitātu un patieso seksualitātes nozīmi. Tātad baznīca vēršas pret, eh, <clears throat> vienkāršot varbūt tās tā, pret dažādām ideoloģijām, pret dažādiem, eh, nu, nepareiziem, nepareizām izpratnēm un uzskatiem, kas ir saistīti tieši ar dzimumu identitāti eh, un, un no tā izrietošajām problēmām vai sekām ja? tātad vēršas pret nepatiesu, nepareizu, izkropļotu vai varbūt tās pārāk vienkāršotu kaut kādā ziņā seksualitātes izpratni, seksuālo identitātes izpratni un visādām tādām lietām. Baznīca, un šeit eh, saka eh, šis baznīcas sociālās mācības dokuments sekojošu lietu, baznīca nenogurstoši atkārto mācību, savu mācību, un tā ir abiem, gan vīrietim, gan sievietei pienākas atzīt un pieņemt savu dzimumu identitāti. Fiziskā, morālā un garīga atšķirība un savstarpējā papildināšana kalpo laulības labumam un ģimenes dzīves uzplaukumam. Laulāto pāru saskaņa un saskaņa sabiedrībā daļēji ir atkarīga no veida, kādā tiek dzīvē īstenota dzimumu savstarpējā papildinošā iezīme – nepieciešamība vienam pēc otra un savstarpējā izpalīdzība. Tā saka e, šeit baznīca sociālās mācības kompendijas. Tātad e, e, vairākas lietas. Vispirmam kārtām, kad cilvēkam ir jāpieņem sava dzimuma identitāte – ka tā nav tā vienkārši maināma. Tas šeit tiek uzsvērts. Un atkal es saprotu, sabiedrība, plašākā sabiedrībā <laughs> vismaz, tas iespējams ir tāds ļoti nokaitēts jautājums, problemātika, varbūt tās šobrīd Latvijā netik ārkārtīga, lai gan, cik es noprotu, uh, um, nāk iekšā, jo, protams, mēs būdami daļa no Eiropas, uh, arī līdz mums nonāk um, dažādi strāvojumi un, ar, piemēram, es dzimumu identitātes maiņas un visas tādas operācijas un tā tālāk, bet baznīca atkal un atkal uzstāja uz to, ka uh, cilvēks ir radīts skaists, uh, un, un labs cilvēks ir radīts skaists un labs, to radīšanas grāmatā mēs jau lasām, ne? cilvēks ir eh, radīts ar savu identitāti, kurā, protams, dzīves gaitā varbūt tās arī attīstās, bet radīts skaists un labs, un mums ir jāpieņem šī identitāte, nevis jāmēģina no tās tikt vaļā, aizbēgt no tās uh, identitātes, kas mums ir dota, um, vai tā būtu sieviete vai vīrietis, kad mums katram ir sava identitāte dieva dota, skaista un vērtīga, un, un tā jāpieņem. Un man liekas, to apziņu par to, kas mums ir katram uh, <clears throat> vienam vai otram dzimum, dzimumam dots, nu, to apziņu, manuprāt, eh, nu, nu jā, kaut kā jāļauj piedzīvot, izprast un, un, un tādējādi varbūt tās pieņemt, jā. Nu, es eh, nerunāšu eh, par iemesliem, kāpēc varbūt tās kaut kas mainās, nu, tikai tik daudz, cik šeit šajā dokumentā par to tiek arī minēts, par to <clears throat> arī runāšu, bet Es domāju, tur jau eh, tā, tās jau tādas nopietnas tēmas, par kurām varbūt tās vajadzētu arī speciālistus pieaicināt, ja gadījumā ļoti specifiski kaut kādas lietas um, interesē. Bet manuprāt, viena lieta, ko baznīca iepriekš arī mēs lasījām jau un ik pa brītiņam uzsver un saprot, varbūt tās izklausās novecojuši un tomēr, manuprāt, ir tā vērts, lai atkārtot, kad grēks, diemžēl, ievaino mūs, um, ikvienu, vai ne, ietekmē mūs, un varbūt tās arī, nu, šo aspektu vajag saprast, kad, nu, mēs, mūsu sabiedrība kopumā, varbūt tās ne katrs obligāti individuāli, personīgi, e, bet tomēr e, sab, grēks arī ir ienācis sabiedrībā, un tas varbūt tās ir e, viens no pamatiem, kāpēc mēs esam tik apjukuši un, un, un nomaldījušies arī šādos uh, šādos pamat <clears throat> jautājumos. Bet tātad, jā, baznīca aicina gan vīrietim, gan sievietei atzīt un pieņemt savu dzimumu identitāti. Un, un tas man, š, man šķiet tāda pamat tēze, ko baznīca uzsver šajā brīdī. Tā kā oponējot visām tām idejām un ideoloģijām un priekšstatiem un pieņēmumiem, kas uzskata, ka viss ir plūstoši mainīgs un, un uh, kultūra vēsturiski nosacīts, vai ne? ne ir, ir kaut kādas pamatlietas, kuras uh, um, tādās lielos veidos nemainās. Ne? Eh, cita lieta varbūt tās tur vēl var runāt par šīs identitātes tādu um, kaut kādu, nezinu, sociālu izpausmi, nu, piemēram, es kurš eh, vāra ēdienu, vīrietis vai sievieti labāk. Nu, es varbūt tās tā ļoti banalizēju, bet, eh, bet, bet ir tomēr eh, kaut kādas pamat lietas, kuras ir ieliktas mūsos, kuras nav mūsu izvēle un kuras mēs arī tā nemaz nevaram mainīt. Jā, tātad, un šī fiziskā, morālā un garīga atšķirība, savstarpējā papildināšanās uh, kalpo gan laulības dzīvei, gan ģimenes dzīvei, tā uzplaukumam, bet pat vēl vairāk um, šī savstarpējā papildināšanās, ko šie dažādie vīrietis un sievieti ienes šajās attiecībās, tad, tad veicina, kā šeit, uzplaukumu, bet, bet vēl pat vairāk laulā to pāru saskaņa, un saskaņa sabiedrībā daļēji pat ir atkarīga no šie, šo, šīs tādas dzimuma savstarpējās papildināšanās. Ne? Būtiski, manuprāt, arī to sadzirdēt, kad arī mūsu sabiedrībā ir būtiski redzēt šo savstarpējīgumu, šo, šo savstarpējo papildināšanu, šo nu, šāda veida arī dažādību un, un, un, un redzēt, kā tas var tiešām veicināt eh, veselīgākas, gribas teikt tā, sabiedrības arī veidu, veidošanos. Obligāti ir pozitīvā likuma atbalsts dabiskajam likumam. Eh, šeit tā kā uzrunājot jau arī eh, valsts, valsts vīrus un sievas, uh, kad ir arī likumdošanai jābūt tādai, kas e, atbalsta un stiprina arī šīs, e, šīs attiecības. Un saskaņā ar kuru seksuālā identitāte ir nepieciešama, jo tā ir objektīvs nosacījums laulāto pārveidošanai. Tad šai seksuālai identitātei ir jābūt, um, nu, gribas teikt, ar tā ar pasargātai un, un, un, un novērtētai, jo galu galā eh, izjaucot šos pamats, mēs redzam arī eh, var jukt ārā eh, ģimenes un iet bojā ģimenes. Varbūt tās izklausas dramatiski, bet manuprāt, manuprāt, novērojot īpaši rietumu pasauli, protams, lai gan ne tikai rietumu pasauli novērojot, tad saprotam, ka kaut kas līdz galam tomēr uh, nav kārtībā, nu, ja demografiskā situācija, te skaitā ar Latvijā, šī pirmīda, kur e, augošs e, jauno cilvēku bērnu skaits ir lielāks nekā vecākajiem cilvēku, tad šobrīd redzam, ka e, tā piramīda griež bieži vien pat otrādi, un, un jā, neved, tā neved uz dzīvību un, un, un, un attīstību šāda veida piramīda, kas, manuprāt, ir pietiekoši liels pamats, lai aizdomātos, kas tad, kas tad ir greizi aizgājis šajā, eh, šajā visā lietā. Tālūk. Ejam muzikālā pauzītē. Eh, atgādinu telefonu numurs, ja jūs gribat iesaistīties šajā dienas katehēzē ar saviem jautājumiem, vai varbūt tās arī ar kādu savu dzīves tādu uh, liecību, tad to jūs varat darīt kā parasti 266 77 272 īziņas sūtot vai zvanot pa telefonu 67 969 131. Atgriezīsimies pēc muzikālas pauzes, un tad jau varbūt tās arī um, nedaudz citādāku tematiku, tas ir par laulības dzīves e, nešķiramību un kā tad ir ar šķirtajiem pāriem, e, kas notiek, ja tomēr e, tiek piedzīvot arī šāda lieta kā šķiršanās, par to arī baznīca sociālā mācība runā, bet tas pēc muzikālas pauzes. to say to have no doubt. Here in my weakness, working it out. I am no hero at all. Were you looking for someone? Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit ir priestars Jānis un runājam par baznīcas sociālās mācības eh, vienu no tematikām, un diezgan lielu un būtisku tematiku, tas ir ģimene, ģimenes dzīve. Jā, baznīca saka, ģimene ir ir eh, sabiedrības pamatšūna, un tādēļ arī īpaši jāpievērš uzmanība eh, un vērība arī ģimenes dzīves jautājumiem, un, un šeit baznīca izklāsta eh, šo skatījumu uz ģimenes dzīvi, un, un es domāju, ja viena aiziet līdz um, vajadzīgajām ausīm, ne tikai katru ticīgajiem, protams, kam pamatu pamatos ir arī domāta šī uh, Um, dienas katehēzi, bet uh, varbūt tās arī kādiem citiem, ka tas varbūt tās liek aizdomāties un varbūt arī mudina um, darīt uh, no savas puses visu iespējamo, lai tad arī veicinātu uh, šīs teiks, mācības tālāku komunikāciju tā varbūt es varētu pat um, teikt. Bet uh, <clears throat> runājot par ģimenes dzīvi, es domāju, nu pat kā apskatījām eh, šos dzimumu identitātes problemātiku, arī tai baznīca pievērš vēl daudz citus aspektus, arī apskatīsim nu, tagad, piemēram, par laulības nešķirāmību un arī par to, kad neskatoties uz to, kad baznīca māca, kad ir laulība, uh, Eh, pastāvīga un nešķirama, eh, ka tomēr notiek eh, arī šāda lieta, un jā, arī šīs tēmas apskatam, un, un varbūt tās kādam tas arī izklausas kā, nu tā, briesmīgi, kā tas ir nešķirama un, un ko tas nozīmē, un kad varbūt tās pārlieku ciecirdīga ir baznīca, dažreiz varbūt ir šādi uh, Eh, nu, argumenti vai šādi, šāda, nu, teiksim tā, žēlošanās, bet eh, man šķiet, eh, jā, tā, ka mēs tā skatāmies, jo patiesība ir tāda un, un nelokāma un nekādā citā veidā un tā tālāk, ka varbūt tā šādā veidā to nokomunicējot var rasties tāds, nu, ciets un, un nelokāms un, un tāds pat varbūt kaut kādā mērā nežēlīgs, bet manuprāt, uh, Eh, tas, par ko tiek runāts, tās tematikas, vispirmām kārtām ar to tiek pateikts, ir būtiskas tematikas, ar to tiek pateikts, ka ir lietas, kuras nav atkarīgas tikai no cilvēka, eh, no tā, kā grib vai, vai, vai kā negrib un, un tādas lietas. Un, un, un treškārt, manuprāt, tiek runāts arī par to un varbūt tās pārlieku maz uzsvērts, kad šādā veidā runājot, eh, kad uh, tiek pateikta viena eh, patiesība, vismaz to, tas ir tas, kā es skatos bieži vien uz šīm arī sarežģītajām lietām, eh, ka cilvēkam ir jēga, ka cilvēkam ir mērķis, ka mēs neesam kā cilvēki radīti, kādi mēs katrs esam radīti, ka mēs neesam tā vienkārši bezmērķīgi nejaušību rezultāts, vai ne? Eh, vai vecāku nejaušību rezultāts vai, vai sabiedrības Eh, kaut kādu neveselīgas eh, attieksmes rezultātu. Nē, kad eh, Dievs ir <clears throat> ikvienam mums, ikvienam mūs iecerējis, kad mēs esam ar mērķi un jēgu radīt. Tā izskaitā arī seksuālā dzīve un seksualitāte ir mērķiecīga un jēgpilna dota kā dāvana ikvienam cilvēkam, arī, ka tas nav tā, ā, pēkšņi atklāju, ka man ir eh, šāda lieta, nu, tad es spēlējos kā nu vien eh, protu un māku, un tā skaitā ar plēšu, kā jau bērnībā ar mašīnītēm spēlējoties, eh, to taču bieži vien darīju. Nē, nu, kad baznīca runājot par šo tēmu, manuprāt, vērš uzmanību uz to mērķtiecīgumu, uz to jēgpilnumu, kas ir ielikts mūsos. Uh, Eh, un, un kas nav atkarīgs no mums, un, un kādēļ mēs varam varbūt tās arī justies brīvi no kaut kādām uh, lietām arī no šīm uh, eh, modernās sabiedrības spiedieniem, uh, justies brīvi, izdzīvojot to identitāti un to, kas mums ir ikvienam dots. Un es saprotu, ka varbūt tās ir kaut kādas uh, Eh, lietas un problēmas, jo, kā jau minēja, grēks arī ir realitāte eh, mūsu eh, sabiedrībās, ne tikai personīgi, bet arī tādā sociālā grēka izpratnē, vai ne, ka tas ietekmē mūs, un, protams, tas nozīmē, ka ir jārunā, ir savstarpēji jāpalīdz vienam otram, lai, lai varētu tiešām šo, šo jēgpilno dzīvi arī E, izdzīvot, piedzīvot un izdzīvot galu galā. Un, manuprāt, par to baznīca arī šobrīd runā, un šādā veidā, manuprāt, mēs varam arī skatīties e, uz e, šo baznīcas mācību. Tālūk, bet atgriežoties pie baznīcas sociālās mācības kompendiju un tām tēmām, par kurām tad šeit tiek runāts, laulība un laulības nešķiramība ir nākošā tematika jeb aspekts, kam arī tiek pievērsta uzmanība un vērība. Un tātad, kas tad tiek teikts? Laulāto mīlestības būtība prasa laulāto attiecību noturību un laulības nešķirāmību. Šo iezīmju trūkums nodara kaitējumu īpašajām un visaptverošajām mīlestības attiecībām, kas piemīt laulātu, laulības saitēm, rada dziļas ciešanas bērniem un atbalsojas arī sabiedrībām. Tātad šīs uh, Ehm, nešķirāmība un noturība laulības dzīvē ir būtisks ehm, ģimenes dzīves aspekts, kas pretējā gadījumā, ja tas netiek ehm, saglabāts, uzturēts, var radīt kaitējumu, kā saka, nu, sākot no pašu laulāto attiecībām, šī neusticība, kas iezogas un kas, diemžēl, ja, ja ir tāda uh, nu, neusticību, un ja piedzīvo ik pa brītiņam arī vistuvākajās attiecībās neusticību, pilnīgi noteikti, ka tas ietekmēs, un, un, un muļķīgi būtu domāt, kad veidojot citas attiecības, kad eh, šī iepriekšējā pieredze mm, eh, nebūtu eh, kaut kādā veidā ietekmējusi mūs, un diemžēl, diemžēl arī mm, negatīvā nozīmē. Bet tāpat tas attiec gan uz bērniem, un es domāju, šeit vairāk būtu jārunā tiem, kam ir bērnu, un, un varbūt tās, kuri e, par nožēlu arī ir piedzīvojuši šķiršanos, kā tas savukārt ietekmē arī bērnus un, protams, sabiedrību. Un atkal redzam, kā e, no šīs šūriņas aiziet tālāk e, tās pieredzes un, un izpratnes par lietām un attiecībām, gan pozitīvās, uh, pieredzes un izpratnes, ja mēs runājam par mīlestību un ģimenes dzīvi kā mīlestības tādu uh, kodolu, vai otrādi, ja mīlestība iztrūks un kā arī tas ietekmē tālāk plašāku sabiedrību. Laulības noturība un nešķirāmība nav atkarīga tikai no tajā iesaistīto personu nodoma un pūlēm, saka baznīca sociālā mācība. Jo par ģimenes kā dabiskas un būtiskas, in, dabiska un būtiska institūta aizsardzību un tās cieņas veicināšanu, ņemot vērā tieši tās vitālos un svarīgos aspektus, atbildīga ir visa sabiedrība. Um, tātad no vienas puses Eh, liels uzsvers ir, protams, uz šīm attiecībām un, un, un šajās attiecībās iesaistīto pušu tādai nobriedumam un gatavībai veidot šīs pastāvīgās un um, eh, nešķiramās attiecības, bet no otras puses pats sociālā mācība arī uzsver un saka, ka jā, uh, arī sabiedrība ir tā, kas var ietekmēt eh, to, kādā veidā mēs skatāmies, raugāmies eh, uz eh, šīm attiecībām un, un tas, vai tiks veicināta šī noturība un, un nešķirāmība vai gluži otrādi tā grauta, ir arī sabiedrības atbildība, kas ir jāuzņems. Tādēļ jau arī aicinājums ir, lai, lai, lai tiešām likumdošana būtu vērsta uz to, lai, lai pāriem nodrošinātu iespēju dzīvot eh, šo savu laulāju, laulības dzīvi eh, mūžīgi un laimīgi, ne? Eh, un, un lai vērstu savus pūles uz ģimenes un laulības atbalstu. Laulie, laulību institucionalizēt proti tā tiek slēgta pamatojoties uz sabiedrisku un juridiski atzītu publisku aktu, izriet no sociālās dabas pamatprasībām, tad eh, laulības institucionalizācija, eh, nu, citiem vārdiem tā juridiskā saistī, juridiskās saistības, kuras eh, šis akts, laulības akts uzliek šiem diviem cilvēkiem, vīrietim un sievietēm, ir kā tāda sociālās dabas pamatprasība, eh, kas ir izveidojusies tā, un, protams, eh, zin, ir, ir antropologi, sociologi un daudz citri gudri cilvēki, kur pētījušie ģimenes dzīve un ar saka, kā varbūt tā šī laulības dzīve ir attīstījusies, iespējams pat salīdzina ar eh, citu uh, dzīvo radību, uh, kopā būšanu un, un tā tālāk. Uh, bet eh, no, jā, attīstība ir gājusi, un mēs nevaram atgriezties pie, nezinu, eh, eh, mērkaķu laikiem, kad citādākā veidā laulība tika slēgta vai veidota, attiecības tika uzturēts. Mēs esam cilvēki, un mūsu attīstība mūs ir atvedusi līdz šim punktam, līdz šai izpratnē, un, manuprāt, to mēs nevaram noliegt un <clears throat> e, ignorēt. Un tad līdz ar to arī šī um, institucionālais veids, kā laulības tiek uh, noslēgtas, veidotas, um, jā, uh, liecina tikai par to, ka jā, ir šī arī vajadzība, kā to uh, izdarīt. Laulības šķiršanas ieviešana civila likumā ir veicinājusi relativisku skatījumu uz laulības saitēm un sevi apliecinājusi kā smagu problēmu. Laulātie pāri, kas glabā un pilnveido noturību un nešķirāmību, pazemīgi un drosmīgi attaisno sev uzticēto uzdevumu būt pasaulē par zīmi, nelielu, taču dārgu zīmi. Nu jā, kā jau es teicu, <clears throat> arī par šķiršanās problemātika paznīca sociālā mācība runā, nu, vēršot uzmanību uz to, kad civillikums, kas pārādz atļauju un pārādz eh, laulību šķiršanu ir veicinājis eh, to, kad eh, nu, tādu, kā šeit saka, relatīvu skatījumu uz laulības saitēm, uz, uz to laulo, laulāto attiecību saišu noturību un arī nešķirāmību. Taču, lai arī civil likums tādas lietas pieļauj, baznīca uzsver, kad ticīgā cilvēka laulātā pāra um, centieni saglabāt eh, šo eh, savu lai, laulību un izdzīvot un varbūt tās arī pārdzīvot grūtības un, un problēmas, ar kurām, protams, ka neizbēgami saskaras eh, arī laulātis pāris, neskatoties to, ka mīlestība ir tā, kas viņus savad uz kopā, kad šī, šī palikšana kopā, šī noturība un nešķiršanās ir kā tāda zīme um, pasaulē. Zīme, es domāju, vispirmām kārtām jau ar pašiem ticīgajiem, kad, kad ar Dievu svētību ir uh, iespējams dzīvot kopā un ir arī iespējams pārdzīvot visas tās grūtības un izaicinājums, ar kuriem saskaras. Un tad, protams, tā ir arī liecība un zīme um, uh, plašākai sabiedrībai, plašākai uh, pasaulē. Es domāju arī uh, mūsdienās vēl joprojām, tai skaitā sekulārā sabiedrībā, redzot eh, kādu pāri, kurš svin 30, mm, 40 vai 50 jubileju, tas izraisa cieņu un tādu respektu pret šo pāri, apzinoties to, cik daudz un kam ir bijis iespējams jāiet cauri arī šim, eh, šim pārim. Tā kā jā, es domāju, mūsos ir eh, par spīti tam, kad ir daudz tā reālā dzīve parāda, ka ir, ir, ir arī šķiršanās un ir tādas lietas, tad tomēr mūsos paliek vēl šī cieņa un respekts pret uh, laulības, uh, pret tiem, kas laulību nešķir, un, un, un tas, manuprāt, arī runā un saka daudz par, uh, par laulības dzīvi un arī par uh, ģimenes dzīvi. Tālūk, bet Atgādinu telefonu numuru, īziņu telefonu numuru, īpaši īziņu telefonu numuru jums, it īpaši tie, kas esat laulāti vai varbūt tās eh, eh, kaut kāda iemesla dēļ eh, atraitņi palikuši vai varbūt tās pat arī šķīrušies. Ja dzirdat mani un vēlaties iesaistīties šajā katehēzē, tad droši rakstiet īziņas 266 77 272. Gribētos dzirdēt varbūt tās arī par tiem, kuri dzīvo kopā um, nešķiras par spīti grūtībām un pārdī, pār, pārbaudījumiem, un ko jūs darat, lai paliktu arī kopā, kā jūs varbūt tās risināt šos lietas, eh, šos sarežģījumus. Jau katehēzes laikā kaut ko arī minēja, bet pēc muzikālās pauzes, kurā tūdaļ arī dodamies, atgriezīsimies un nedaudz arī par ehm, šķiršanos un ko baznīca saka attiecībā uz eh, šādu lietu. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit es, priesteris Jānis, un dienas katehēzē runājam par um, ģimenes dzīvi. Jā, no baznīcas sociālās mācības perspektīvas tas ir, mēs lasam un pārdomājam baznīcas sociālās mācības kompendiju, kur uh, Milzīga nodaļa ir veltīta arī ģimenes dzīvei. Kā saprotam, ģim, baznīca ģimenes dzīvi uh, liek, nevis baznīca liek, bet uh, baznīca, uh, kā būtu labāk pareizāk, uh, atpazīst, ka Dieva iecerē ģimene ir tā pamatšūna, uz kā tad arī uh, balstās visa sabiedrība, un šis ir arī iemesls, kādēļ tad ir jārunā arī par ģimenes dzīvi, un ir tīpaši iespējams mūsdienu kontekstā, kur ir tik daudzi un tik plaši izprast šis jēdziens, ka dažabrīd mēs vienkārši maldāmies un, un blandāmies eh, visā šajā eh, problemātikā un, un lietās, un tādēļ ir vērts ieklausīties arī baznīcas uh, mācībā, lai tad labāk varbūt tās izprastu šīs lietas. Tālūk, bet mums ir telefons zvans. Lūdzu. Lai tev slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Uh, jā, iedrošināt jūsu, jūsu aicinājumam piezvanīt uh, kā, kā laulātam un, un, un, un, un padalīties, kā tas iet. Ļoti kā... labi, jā. <laughs> Jā, e, nu, mēs šogad tieši nosvinējam 25. E, kopā dzīvošanas gadu. Apsveicu, tieši laulībā. Apsveicu. <laughs> Jā, paldies. E, nu, jāsaka tā, ka ļoti ātri pagāja tas laiks, <laughs> ļoti ātri. Bet, protams, viņš nav bijis tiešām bez visādiem pārprātumiem un pārbaudījumiem. Tas ir, tas ir tikai dabīgi. Un, tiešām pateicība Dievam, ka mēs tā nu, noturējāmies. Jo, jo tiešām, kā arī statistika saka, tad eh, pirmie tie gadi ir eh, visgrūtākie. Vai ne? Jo, nu, tas, protams, teiksim, es tagad jau tā, jau tādā brieduma gados jau skatos atpakaļ un tad eh, varu, teiksim, pateikt, ka Bet ļoti svarīgs ir tas, tas, eh, tas laiks, kad, eh, kad tu iepazīsties un tad tu pārdomā, vai šis cilvēks ir tavs, vai Dievs tev viņu sūta un vispār, vai tu lūdzi Dievu, lai tev sūtītu to, to, to pāri, vai ne, ja tu esi nu, nolēmis un jūti sirdī, ka tu esi, nu, eh, ģimenes cilvēks, vai ne? Jā. Jā. Jo, jo jāsāk jau ar to apzināties un saprast vispār, ko, uh, kur Dievs ir tevi paredzējis. Jo, um, diemžēl mūsdienās tas tā, tas tā nav, jo viss uh, <laughs> vadās pēc, pēc savām kaut kādām vēlmēm. Tātad uh, jā, ļoti svarīgi ir sakārtot to savu sirdi. Un, un, un ticību kā tādu, uh, um, arī, arī teiksim, ticīgo cilvēku vidū. Bet jautājums, uh, nu, jautājums nu, jā, kā tā veidā te jūs tikāt pār tām grūtībām? Jā, nu, eh, tātad, eh, kā jau minēju, tātad, ja, ja cilvēkam ir, ir, eh, ir tā ticības dzīve sakārtota un pirmā vietā ir Dievs, vismaz cilvēks cenšas, lai būtu Dievs, nu, tad, kā jau farizē jautāja, vai ne, kas ir, kas, kāds ir vislielākais bauslis Jēzum jautājumu, tad viņš atbildēja, ka pirmais ir mīlē savu Dievu, bet otrais savu savu tuvāko kā sevi pašu, vai ne? Un viens bez otra nav iespējams. Un tātad, ja cilvēkam ir sakārtota šī, tad viņš arī vadās pēc tā, un, un tieši manā dzīvē tā tas arī bija. Nu, kad eh, tātad spēja pirmām kārtām piedot, vai ne, arī visus šitos te ne tikai pārbaudījumus, bet tādus īsus uh, īsus, kā saka, nesaskaņas īsus, vai ne, par jebko, par visīkākajām detaļām, teiksim, virtuvē, vai ne, kur, kur šīm jāstāv, un kā jau jūs minējat, kur, kur, kur apmēram arī, kurš te šodien gatavos ēst, vai ne vai, vai, vai tam līdzīgi. Jo tieši šitie sīkumi bieži vien arī, arī, arī izra, no tiem sākās uh, tādas tās nesaskaņas un no nesaskaņām arī lielākas problēmas, ja tām netiek uh, pāri vai cauri. Uh, nu, skaidrs, saku, <clears throat> tātad Dievs, jā. Dievs pirmajā vietā un tad, tad, tad tās attiecības tā kā kārtojas. A kā ir, nav bijis tāds pārmetums, ka no otrās pusītes, kad tev ir Dievs pirmajā vietā, nevis es, uh, Jā, šitam arī, e, protams, bet, e, bet tad, e, nu, saku, ticīgajam cilvēkam tam, tam vienkārši tam jāsaprot, tāpat kā seksuāla identitāte jāpieņem, tāpat arī ticīgajam cilvēkam un arī neticīgajam cilvēkam jāpieņem, ka tomēr Dievs ir pirmā vietā, vai ne, un, un, un, un tas ir, jā, tas ir darbs tas nemitīgi sev gan jāatkārto, gan jāpār, jāpieņem ka, katrā, katrā dienā bez mazvai, jā, jo, jo mēs jau bieži vien aizmirstamies, vai ne, un mūs ietekmē citi cilvēki un, un visādas kārtības darbā un, un, un, un, un tam līdzīgi. Tā kā Nu, jā, vis, vis kaut jā. kas notiek, citiem vārdiem sakot. Vis kaut, vis kaut kas notiek, jā, bet, bet jā, tā, tā, tā, tas ir darbs, bet saku, ar Dievu viss ir iespējams un, un jādzīvo, jācenšas dzīvot uh, roku rokā, un tad, tad jau viss aiziet. Un, mm, nu, forši, uh, sirsnīgs, paldies par zvanu. Jā, lūdzu, un tad, jā, viss sveiciens visām ģimenēm, un, un, uh, un lai, lai, lai turamies visi kopā un spējam piedot uh, un mīlēt pēc Dieva plāna un gribas. <laughs> Tieši tā, tieši tā, <laughs> labs vēlējums. Turaties kopā, es domāju, tas arī ir labs vēlējums, kad, kad eh, pāri nepaliek vieni paši, kad arī tajās grūtībās nepaliekam vieni paši. Manuprāt, tas pat ir tāds, es teikšu, garīgs princips, kad uh, nepaliec vienas grūtībās un pārbaudījumos, ja aiziet kaut kas greizi, noslēgšanās, ielīšana savā aliņā, savā se, ieraušanās sevī, varbūt tās ir ļoti cilvēciska reakcija, bet e, tā ir e, slikta reakcija, jo tas nepalīdzēs. E, ne tev tas palīdzēs, ne tavām attiecībām ar laulāto pusi, vai kopumā tādā garīgā dzīvē skatoties ieraušanās sev tad, kad saskaros ar problēmām noslēgšanās, nerunāšana ar vienu, <laughs> gribas teikt, tas ir vairāk tās ļaunā gara uh, uh, mudinājums, uh, pret kuru ir jāvēršas, apzināti izvēloties pretēji rīkoties. Tas ir iet, runāt, nenoslēgties, atvērties un veidot dialogu, veidot attiecības un, un risināt uh, lietas. Jā, nu tas ir tas viens no maniem secinājumiem dzirdot zvanītāju. Bet jā, laiks mums ļoti strauji iet uz beigām, bet es gribu vēl varbūt tās ātri izskriet cauri uh, šim paragrafam, kas ir veltīts par šķiršanos, jo pieminēja, ka laulība ir nešķirama un pastāvīga, un kad baznīca aicina to saglabāt un to darīt gan individuāli ģimenes dzīvē, bet tāpat tās arī ir šīs sociālās struktūras, arī valsts struktūras, kurām būtu jāveicina ģimenes dzīve un arī laulība, apzinoties šīs laulības un ģimenes dzīves tādu būtisko nozīmi arī saistībā sabiedrības veselīguma um, um, tādā izpratnē uh, un noturības izpratnē, eh, varbūt tās tā, tad eh, tomēr eh, redzot to realitāti, kas notiek, un manuprāt, um, pirms pāris gadiem veicot arī pētījumu, kā antropologs veicu pētījumu par sadarinātiem kursiem baznīcā, un tā ietvarā lasīju arī statistikas, tas jau bija vairāk daudz gadus, vairāk kā 5 gadus atpakaļ, vēl vairāk 7, 8 gadu atpakaļ, un uh, lasīju statistikas, un Latvija bija starp uh, top šķirto laulību uh, ziņā. Uh, precīzi tāds uh, neatcerēšos tagad, bet man liekas tūpie uh, 70 procentiem bija laulības šķiršanas gadījumi. Nav milzīgs, milzīgs, vienkārši kaut kā likās pat nereāli liels tas skaitlis bija. Eh, citiem vārdiem, ko es gribu pateikt, ka eh, tā, diemžēl, ir eh, realitāte. Izvēlēta, neizvēlēta, kāds varbūt tās pats to izvēlas, cits otrā puse varbūt tās arī sāpēs vienkārši nākas pieņemt arī šādu lietu. Nu, citiem vārdiem ir šī tā realitāte. Ko baznīca saka attiecībā uz laulību šķiršanu? Um, tā ka tas tiešām arī notiek. Baznīca nepamet tos, kuri pēc šķiršanās ir noslēguši jaunu civilu laulību, tā raksta šeit baznīca sociālās mācības kompendijas, tā, tā aizlūdz par viņiem, palīdz viņiem pārvarēt garīgās grūtības un atbalsta ticībā un cerībā. Tātad netiek pamesti uh, likteņa varā uh, pāri, jeb cilvēki, e, sievietes, vīrieši, kuri ir šķīrušies, e, e, nav tā, ka, ja tu esi šķīries, tā, tad tu esi izstumts vienkārši ārā no baznīcas, un par tevi mēs aizmirstam, kā norakstītu cilvēku. Tā nav, tā nav baznīcas attieksme. Baznīca gluži otrādi pieņem, uzņem visus, kam ir šī vajadzība, un arī šie laulātie uh, pāri, kuri izšķiras, eh, netiek eh, atstumti nekādā ziņā. Arī tajā gadījumā, ja ir noslēgta jauna civila laulība, varbūt tās atkal tā ir milzīga tēma, eh, mani, ir iespēja um, laulības anulāciju panākt, ejot ar baznīcas tiesu, ja, piemēram, es nonāku līdz tam, kad tomēr šķiras, tad varbūt tās arī aicinājums ir toties arī uz baznīcas tiesu, lai risināt arī šo, eh, šajā instancē eh, šo, šo problēmu un varbūt tās, kad arī dabūjot iespēju otrais laulāties arī baznīcā. Bet, eh, bet šeit, kas tiek teikts, ir par to, ka ir, ir šķiršanās, ir otrās laulības, civila laulības, un baznīca par šķirtajiem, arī tiem, kas otrais civila laulības veido, uh, neatstāja viņus eh, vienus, aizlūdz, palīdz pārvarēt, pārvarēt ar grūtības un atbalsta ticības eh, un cerības tādā ceļā. Eh, kristīts var piedalīties baznīcas dzīvē, ja kristīta persona, tad tā var arī piedalīties baznīcas dzīvē, un tam pat tas būtu jādara, nevis gluži otrādi, kāda ir tā tendence, man ir izjukus laulība, es tāds neveiksminieks, man neviens mani negrib, un tā skaitā ir baznīca, nē, tā, tā, tā baznīca nedara. Baznīca saka, ja tu esi ticīgs cilvēks, tad nepamet baznīcu tajā brīdī, kad tev ir visgrūtāk, jo galu galā, vai tad ne tādēļ tev ir arī var, nu, šis atbalsts vajadzīgs, tā skaitā garīgais atbalsts um, no baznīcas, tad nepamet, um, bet piedalās baznīcas dzīvē un ir aicināti arī piedalīties baznīcas dzīvē. Um, aicināti klausīties Dievu vārdu, vārdu, piedalīties svētajās misēs, lūgties, veikt žēlsirdības darbus un kopā ar savu kopieni cīnīties par taisnību un mieru, audzināt savus bērnus kristīgajā garā, savā um, garā un darbotos praktiskā gandarīšanā, lai tādajādi ikdienas izlūgt no Dieva žēlastības. Tad vesela rinda ar uzskaitījumu, ka principā tas aicinājums ir um, nebūt pasīvam, neaiziet uh, no baznīcas, bet gluži otrādi um, apzinoties, nu, šo savu stāvokli tomēr vērsties, iet pie Dieva, iet arī pie Dieva caur baznīcu un, un, un iesaistīties, būt aktīvam un lūdzot, lai tad Dievs un Dieva žālistība tiešām darbotos sabiedrībā tālāk. Izlīkšanas gandarīšanas sakramentā, kas pavēr ceļu evaharistijas pieņemšanai, var tikt sniegta, sniegta tikai tiem, kuri nožēlojuši grēkus, ir patiesi gatavi jaunas dzīves formai, kas vairs nav pretrunā laulības nešķirāmībai. Tā šeit arī tiek teikts. Nu, citiem vārdiem sakot, jā, kad nu, grēksūda sakraments un evharistija, um, tad šīs, šīs sakraments arī nu, pieprasa vai aicina, ka tev ir uh, sakārtota dzīve un, un ne grēkas stāvoklī, uz ko tad arī baznīca aicina šajā gadījumā, tas ir, ja ir iespēja atjaunot šīs attiecības vai, vai vismaz nedzīvot uh, attiecībās uh, ārpus laulības, jo, nu, saņemt sakramentu būs eh, eh, neiespējami vai grūti šajā situācijā, līdz eh, šīs attiecības netiek sakārtotas un, un, un nu jā, saņemt arī šī svētība šajā veidā. Tie ir tie bieži vien sāpīgie elementi, kad pie grēksūdas un pie komunijas cilvēks nevar iet, jo, diemžēl, laulība ir šķirta, un tas var būt par šķēsli lai saņemtu šo sakramentus, un tomēr ir arī, ir, kā teikt, jāskatās pasturālā eh, gudrība prasa, jāskatās, eh, kā kurā brīdī rīkoties par to pāvis Francisks Samors Litīcija dokumentos arī runā, kas arī nebūtu nevienkārša, nevienkārša lieta, un tomēr dod arī to cerību, kad ir iespējams kārtot šīs attiecības laulātiem savā starpā un arī um, ar Dievu, lai, lai ar Dievu svētību varētu turpināt dzīvot. Bet arī apzinoties, ka um, Dieva klātbūtne ar šajās ša, sarežģītajās situācijās var būt caur uh, personīgo lūkšanu, personīgo garīgo dzīvi, caur uh, klausīšanos Dievu vārdā, caur žālsirdības darbiem, caur arī gandarīšanas darbiem Dievs ir bagātīgi klātesoši un svētī pārus. Pasnīca nelokāme tic, ka arī tie, kas attālinājušies no kunga baušļiem un joprojām dzīvos tādā stāvoklī no Dieva, var saņemt atgriešanās un pestīšanas žēlastību, ja viņi neatlaidīgi lūksies nožēlos grēkus un veiks žēlsirdības darbus. Tātad mē, atgriešanās ceļš vienmēr pastāv, ja vien mēs esam atvērti un gatavi arī iet e, šo atgriešanās ceļu. Jā, jāatzīst, ka nevienmēr vieglas, nevienmēr patīkams šis e, ceļš, <clears throat> un tomēr kā, kā iegūt jaunu un labāku dzīvi, e, ja, ja mēs daram to pašu, ko uh, tās pašas kļūdas vai tos pašus, teikšu tādi, grēkus, eh, ar kuriem esam nonākuši tajā stāvoklī. Tas nozīmē, ir jāmainas, ir jāatsakas un jā, jāmaina šis ceļš, un, un, protams, mainīšanās, ir īpaši vecākiem kļūstot nemaz tik vienkārša lieta nav, tas nes līdz arī sāpes, nes, nes līdz arī upurus, bet uh, um, ir jātic arī, uh, kad tas nes šo Dieva svētību, un lai mums visiem <clears throat> un īpaši pāriem, kuri piedzīvo grūtības, ir eh, tiešām cerība eh, un ticība šai Dieva svētībai pāri visam. Bet ar to mēs noslēdzam šo eh, šī rīta dienas katehēzi. Tāda garāka sanāca, bet, manuprāt, nopietna svarīga saruna. Turpināsim par ģimenes dzīvi arī nākošajās dienas katehēzēs. Es teicu, tematikas, kas vēl ar šajos tādos īpašos aspektos tiek aplūkots nu, izskats, ka nākošā katehēze būs veltīta faktiskām kopdzīves attiecībām. Nu, pārdomāsim arī par tādām lietām, jo baznīca aicina mūs nebūt vienaldzīgiem ar šajās lietās un šajās situācijās. Paldies, ka bijāt kopā ar mani! Eh, ja arī atbalsti ar savu ziedojumu, eh, jo pateicoties tavam ziedojumam, mēs varam strādāt un pildīt savu misiju, sludināt šo eh, Dievu vārdu. Atbalsti, ej uz rādījumu arī mājaslapa sadaļu ziedot un izvēlies sev piemērātāko veidu, kā mūs atbalstīt, vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. To ziedo 4 eiro 27 centus, vēlreiz 9 0 0 0 6, 7, 6, 9.